Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այսօրվա նիստի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը խոսել է երթուղու փոփոխության մասին։ Նրա խոսքով ըստ նախնական պայմանավորվածության Բերձորի միջանցքով անցնող Ստեփանակերտ-Գորիս ավտոմայրուղու ժամանակավոր հատվածով երթևեկությունը նախատեսվում էր մինչև 2023 թվականի ապրիլի 1-ը, ինչից հետո Ստեփանակերտ-Գորիս մայրուղով երթևեկությունը Արցախի եւ Սյունիքի սահմանային հատվածում պիտի տեղափոխվեր Կորնիձոր-Տեղավտո ճանապարհ։ 2022 թվականի օգոստոսին Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների միջև կայացած համաձայնության արդյունքում Լաչինի միջանցքի երթուղին փոխվեց նոր ճանապարհի գործարկմամբ։ Բայց քանի որ Լաչինի միջանցքը Հայաստանի Հանրապետությանը կապող ճանապարհը ամբողջությամբ պատրաստ չէր, գործարկվեց ժամանակավոր երթուղի, որը մուտք էր գործում Հայաստանի Հանրապետության տարած Կորնիձորի կամրջով, ապա նորից Ադրբեջանի տարածք, ապա նորից Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն այդ երթուղին պետք է գործեր մինչև 2023 թվականի ապրիլի 1-ը։ Նախորդին մենք տեղեկացրել ենք ադրբեջանական կողմին, որ համաձայն պայմանավորվածության Կորնիձորի կամրջից հետո ճանապարհը շարունակվելու է միայն Հայաստանի տարածքով եւ որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը ստանձնելու են այդ հատվածում Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի պահպանությունը։ Ինչ վիճակում է գտնվում Կորնիձոր տեղ ավտոճանապարհից մինչև Հակարի գետի կամրջի հետ հատման ճանապարհահատվածը։ Գործառական ինչ վիճակում է գտնվում Կորնիձոր տեղ հատվածը եւ արդյոք հնարավոր է դրանով լիարժեք հաղորդակցության կազմակերպումը։ Եթե նախապես հայտնի էր, որ երթուղու փոփոխությունը նախատեսվում է ապրիլի 1-ից, ապա ինչու Արցախում բնակչությունը չէր տեղեկացվել այդ մասին։ Ինչն էլ պատճառ է դարձել ադրբեջանական զորքերի երեկվա տեղաշարժի տարատեսակ մեկնաբանությունների։ Արցախի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունից մեր այս այս հարցերին չպատասխանեցին, քանի դեռ ճանապարհը փակ է նախարարությունը նպատակարմար չի համարում այդ հարցերին պատասխանել հիմնավորմամբ։ Ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի տնօրեն Գորավետիսյանը նշում է, որ այս պահին Կորնիձոր տեղ հատվածով արդեն հնարավոր է իրականացնել մարդկանց եւ բեռների տեղափոխում, սակայն այդ հատվածում աշխատանքները նախատեսվում է լիարժեք ավարտել ապրիլի 30-ին։ Ճանապարհի 11.4 կիլոմետրից ընդհանուր երկարությունից շուրջ 10.8 կիլոմետրը արդեն ասֆալտապատ է շուրջ 9 կիլոմետրից ավել արդեն երկշերտ ասֆալտապատ է եւ երրորդ շերտը կտեղադրվի կարծում եմ ապրիլի վերջերին։ Մենք այս պահին ունենք շուրջ 700 գծամետր երկարությամբ հռունտավոյ ճանապարհ, որի վրա տեղադրվել է արդեն ենթահիմքն ու հիմք, այսինքն ինքը ամբողջությամբ պատրաստ ասֆալտապատման կարծում եմ այս երկու ընթացքում այդ հատվածը նույնպես կասֆալտապատվի եւ մինչեւ ամսի 1-ը մենք ամբողջությամբ ունենանք ասֆալտապատ ճանապարհ։ Եթե չէ ինքը բոլոր տեսակի մեքենաների համար երթ երթևեկելի ճանապարհ կա։ Ճանապարհաշինական աշխատանքները երթևեկելի մասի վրա մնալու է մենակ երրորդ շերտ ասֆալտապատման տեղադրումը, որը երթևեկությունը կարելի ասել խոչընդոտ չի դառնա։ Մենք ամսի 1-ից հետո նախատեսում ենք շուրջ 20-25 օրվա ընթացքում այդ ամբողջը տեղադրել եւ ամսվա վերջի մի քանի օրվա ընթացքում ասֆալտապատումը կարվի։ Ըստ ներքին գործերի տարածած հաղորդագրության նոր երթուղով հնարավոր է դեպի Արցախ իրականացնել հումանիտար բեռների մատակարարումները ռուս խաղաղապահների եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով Դավիթ Եղիազարյան, Արցախ լրատվական